Erakaskuntza katolikoan ate idekiak aste buru untan eta gurekin hortaz mintzatzeko Euskal Asiak eh, elkarteko presidentea, presidente behia, Letizia Izmendi, egunon? Egunon. Hume, esko gira pixka bat eh, argazki bat eh, pausatuz, esko erakaskuntzak zer ordezkatzen duen sailo hortan. Eun, e, ikasleen euneko ogoi onkitzen duzue, e, ara, hartzen malin badira ikasle guziak, ikastetxe guzietakoak. Ez dakit, sifreak so egiten baditugu, ze balorazio eman behar da, sifre horiek e, nola irakurri behar dira. Uh, egia, uroko gean, eguneko ogoi uh, ikasle elebidun sailan direla, hori ama eskolatik liseora. Artzen bali madugu le, lehen maila bakarrik, hor uh, ikasleen erdia elebidun sailan dira, eta gero eta gutiago joiten dira. Kolegioan, eguneko ogoi eta liseoan oinu gutiago. Hor egia, gure buru uh, nagusia da, gero eta edatzea elebidun sail hori liseoa arte, deia hasten gira, beraz, eh, kolegioarekin, eh, espero dugu, uh, orain gerota gehiago, ikasleak segituko dutela kolegioan, voilà. hainitzek seigarrenaren beldujarekin hor dute gelditzen uh, elebitun saila. Sifre mhm. horiek, ez da gehit, urtetik urtera nora dira, gerota ikasle gehiago sartzen da, Euskarazko sailetan edo mentoan zenbaki berdinetan gelditzen da, azken urtean joera zer da? Eh, bai egia da azken urteetan wala, gero eta gehiago ikasle ditugula elebidun sailetan hor uh, diaz ere, fean aurten, sartze hortan ideki direla iru eskola iru eskolek ideki dute elebidun saila iriburun, uh, eh, maulen eskolan eta kolegioan eta bestalde ere ikusten dugu eskola gero eta gehiago pasatzen direla murgiltze sisteman uh, ama eskolan batzuek uh, tipita ondien mailan eta beste batzuek uh, ama eskola guzian. Eta hor, helduden sartzeko, uh, eh, iru eskolek nahi dute eh, murgiltze sistema hori edatu handian mailarat. Hor, aurten tipit arteko dute eta helduen urtean uh, eh, ame eskola guzian nahi dute egin murgiltzean. Ikusten baitugu, uh, zinez, wala, galdea, gero eta gehiago eda handitzen dela eta beharrak direla txailo sailoren edatzeko. Murgiltze sistema, ba, pario hori egiten ari zizte, eh, erakaskuntza katolikoan, Ze maitza emaiten du horrek, eh, ikusten dituz, ikusten duzu edo ezberdintasuna, mugiltza sistemarekin? Bai, uh, zinez ikusten dugu, uh, segidan ikusten dugu, eta parekotasunarekin hama eskolan azkenean hau hartu gira Euskara guti baliatzen zutela, eta hama eskolan atxaletan badute pausa, beraz azkenean bigoiz bakarrik zituzten ontsa Euskaraz eh, Euskara lantzeko, eta horrekin ala, doblatuz eta frantzesa ez sartuz gelan uh, zepea intzin, zinez ikusten dugu Beren, bala, iztegia, eh, gero eta fiteago uh, barneratzen dutela, ulehmena goizago uh, eh, e, uh, bai, obetzen dutela, tipita artekoen mailan deia ulehmena iniz uh, da, eta hundien mailan deia hasten dira egeskiago mintzatzen uh, imertua e, bala, egin dutelarik. Uh, parekotasunarekin, behar dugu aitatu, zeuko geletan, zinez uh, uh, hasteko bakarrik mintzatzen, entxeatzen, eta... Bera, zinez, hor, bera, ez, fer, segur morgiltzea behar ezkoa dela, ama eskoletan Euskararen hobetzeko. Gurasoentzat, eh, pentsatzen dut kezka bat ere izaitzen handela, ze murgiltze sisteman, ene urrak frantzesa ez du ikasiko, ez hor ikusten da, zailtasun gehiago behar edo? Uh, ez, azkenean, bai, egia hori uh, burasuek hainitz, bala, beldur hori dute, baina frantxesa, menperatuko dute dutenez, baina ez da antzi behar, gero, bere haien in, ingurumen ahondiena ez dela, uh, haien artean fite uh, frantzesa dira, gelan ere ez dira betik uh, elduekin, beraz haien artean uh, lehatzen dira, eta azkenean, hastean uh, denbora hainitz pasatzen dute ere eskolatik kanpo, eta hor, uh, salbu etxean mintzo direnak, baina hainitzek alere badute frantsesa eta ez du bat ere, ez dugu bat ere senditzen frantsesean, eh, frantses zailtasun gehiago eh, pasatzen direlarik uh, eh, CP mailan uh, murgiltze eginez. Bai, hori da, murgiltze sistema da klaso horrenetan, azkena erakasleaik direlaik. Gero, ziek, uh, entzatzen zite behar ba, hori Euskara aterarazten klaseko muhu horien ahtetik, ez da, ba, baduzuek Bai, biztan dena, deia, uh, gero eskoletan ere depende, gero eta gehiago uh, uh, laguntzaileak eta ere bidunak dira, entzatzen gira diantegietan ere uh, elduak uh, denak ere bidunak izaitea, hola ingurumen guzian Euskara zuten dute. Eta gero gu uh, eh, Euskalaziaken eh, uh, Euskalaziak elkartearekin entzatzen gira el ekitaldiak antolatzea eskolatik kanpo Euskala ateratzeko eskolatik eta horrek ere ikusteko ez dela bakarrik eskolan, baina uh, ikusgarriak badirela Euskaraz, plazerrak hartzen adituzte Euskara baliatuz eta ikusiz ere ez direla bakarrak elkartuz beste horrekin. Mhm. Bada, aipatzu duzu ostian, beti badela oska bat eh, edo lehen mailatik eh, kolegiora pasatzean edo kolegiotik liseora hor eh, galtzen dira jende batzu bai, euskara uzten dutenak horren inguruan zer da zer dira zuen helburuak zer, zer egiten duzu zer egin nahiko behar ba? Bai, egia, guretzat zinez da ikustea beldur eh, horregatik uh, gelditzen dutela saigarrena, alta lag badituzte, beraz, eh, beldurtzen duena iniz eta hor kolegioan dute historia eta geografia euskaraz, hori beldurtzen aldu, beraz, uh, entzatzen gira, lehen mailan, azken urteetan deia hori lantzea euskaraz, hola iztegia barneratzeko eta lasaiago izaiteko, Eta ikastetxe bat zuetan, um, ehm, ikasleak, zenbat bat eta CM biko ikasleak, joa iten dira kolegiorat, kurtso bat egiteko, Euskarazko erakasleekin, eh, Euskara egiteko, iten dute biologia, iten dute historia eta geografia uh, kolegioko erakasleekin, eta horau hartzen dira, azkenean, be, dute, eta ulertzen dutela, eta zinez, uh, ez dela aldatzen, lehen mailarekin, segitzen aldutela lasaiago. Eta erakasleak uh, ezagutu, zeheskiago gero segitzen dute saigarrenean. Letzia izbendi, zurekin eh, segitzen dugu eh, Euskal Aziak eh, elkarteko presidentea zira. Eh, segitzen dugu mintzatzen ba, Euskararen eh, presentziaz, eh, Euskararen erakaskuntzaz, erakaskuntza katolikoan. Hor, eh, azken eh, denboretan, bada, arazo bat sortu da ba, erakasle postuekin, zonakoa aipatzen aldaukuzu, hor, eh, zerk grinatzen zaituzten? Bai, be, egia da, oartzen gira, beraz, erran dugun bezala, beharrak uh, gero eta handiagoak direla, zinez, erakasle eskasada euska, eh, euskaraz. Eta hor, azken berrietan, uh, eh, diakindugu konkurtsoan, lehen mailako konkurtsoan euskaraz, ez dutela posturik emanen uh, erakaskuntza katolikoari. Ez dugu bat ere ulertzen zer pasatzen den, hor, uh, uh, zaigu mespresua dela, gutaz trufatzen direla, eta ez dugu hori ustena alpasatzen, uh, eh, guk ere beharrak ditugu, eta postuak behar ditugu uh, gure sailean uh, eh, sekitzeko. Nola esplikatu bat zauzue? Uh, er, erabaki hori edo, ez dakit erabaki bat den, baina nola esplikatzen zauzue? Uh, esplikatzen dute bakarrik administrazioa arazo bat dela, baina uh, guk ez dugu hori onartzen ahal, beraz hor eh, eskola um, erakaskuntza katolikoko zuzendaritza errektorarekin uh, sartu da ahemanetan, entzatzen dira aterabideen uh, atsemaiten, eta gure aldetik ere hori ez du guztien alpasatzen, hor gutun bat idatzi dugu errektoreari, Euskal Asiaken izenean, Uh, ora eh, igorri dugu eh, eskola katoliko elebidun uh, zuzendari guzieri, gale egiten diegu uh, eskolaren izenean, uh, erakasle guzien izenean eta burasuan izenean ere, eta denak betan igortzea errektoreari, erakusteko hori ez dela onargarri, eta utzi behar dugu bakotsari hautatzea bere saila, Ez, ez gira bat ere bat bestaren kontra, bakotsa behar dira intzinatu, denen behar dugu eta guk ere uh, eh, behar ditugu postuak uh, ele, Euskararen eh, laguntzeko. Mm -hmm. aipatzen da, be, jadanik eta ondoko urtetan ere eskorazko erakasleak uh, falta izanen direla, oh, postuak falta dira, behar ba, autagaiak falta dira ere eh, Euskaraz erakasteko. Bai, eh, egia da, eskaz direla gero eta gutiago badira, ez da, ez da erretz, baina guk hor baditugu erakasle batzu eh, ordezkatzak egiten dituztena erakaskuntza katolikoan, Euskaraz aspalditik Eh, konkurtsua nahi dute pasatu segitzeko, baina hor blokatuak dira eta ezingo dute segitu nahi dute gurekin segitu, baina ezin dute, beraz bai, joan dira berba beste sail baterat, baina ez da beren autua eta denentzat zaila da, eh, guk baditugu guti ere, baina uh, nahi ditugu, ara, atxiki, motibatu eta ez da egia, gero eta gutiago badirela Euskaraz erakasteko, baina olako gauzak eginez, segur da ez duela motibatzen, zailtasunak ekartzen ditu, eta ez da goxo neogentzat. E, um, da, ti idikitzak eh, justu aipatu haitzin, ba, erakaskuntza katolikoaren baitan zizte Euskal Zagit, oh, nola pasatzen da, zea egeman duzu, behar da, ara, euskara, ez diren eh, eh, bai lankideekin, bai beste mm, bujasoekin, bada nola pasatzen da? Eh, ez dut, eh, ez dut uste, badela bat bestearen artean borroka bat, fean, gero, nire ezagutu dituan kasuetan, zinez denak elgarrekin lan egiten dugu, denak behel burua dugu, Eta uh, gainerat, Francesco erakasleak uh, eh, hainitz laguntzen gaituzte, uh, gu adibidez uh, gure eskolan, uh, Francesco erakasleak ere binuak baitira, uh, gure ikasleekin ere Euskaraz ari dira, hor gurekin bojokan dira, ezan uh, digute izenpetuko izenpet, uh, zutela gure gutuna, zinez uh, denak elgarrekin gira eta denak elgarrekin hain zinatu behar gira. Bon, Ejan dugun bezala, beraz, Otsailaren iruntan, larun batean eh, ateidekiak izanen dira, hainbat eh, eskoletan. Ze, buru elburu duzu eh, ateideki horiekin, zer nahi zinukete zemezu pasarazi? Be, ateidekiak dira mm, lehenek, beraz, elebidun sailaren pixkat haintzinean ezartzeko, pixkat erakusteko deneri zer egiten den, Gero eh, eskola desberdinetan eh, bakotsak badu bere, ant eh, antolaketa, eskola batzuetan da bakarrik buraso berrien zat, pixkat espikatzeko nola antolatzen giren, nola pasatzen den, aur baten egun bat, ere bidun sailan. Edo ba, beste eskola batzuetan ere egun hori baliatzen dugu Deia hor diren burasoak uh, eskoletan, azkenean burasoak ez baitira, baita ez bada sartzen eskolan, aurrak uh, usten dituzte goizian eta atxetan uh, berriz beraz, egun hori baliatzen aldute geletan sartzeko, haien aurrekin ikusteko ze proiektu egina den, zer egiten duten, Uh, beste eskola batzuetan ere ba, izanen dira badakit uh, ikusgarri batzu eh, euskaraz, mm. pixkat uh, beste zerbaiten uh, ala, esko, gelatik kampo erakusteko ere behiz ala, euskara baliatzen aldera eta placer hartzea uh, euskaren zutean ikusgarri batean mm. adibidez. Konketuki, eskola guzietan uh, memento berean uh, izaiten da, tenore berak dira, info praktikoak hola emaiteko? erakaskuntza katoliko bidona Ogoita sei eskolek eh, parte hartzen dute, larun batean, uh, eh, guti bera da behatziak eta eguerdi artean edo amajak eguerdi artean. Uh, gero, nik uste hor badira bide bazterrean, bandero lainitz, jakiteko ze eskolek dute parte hartzen. Eta bai egia elkartzen dugula, elkartzen girela ateidekien egiteko, hola diostuki uh, jende gehiago onkitzeko eta dena betan uh, indar bat emaiteko uh, denak elgarrekin. Euntza da, be, mil esker eh, gure galderek erantzunik, Letizia Eizmendi, Euskal Aziak Elkarteko presidentea, presidente behia gainera. E, e, behara, mil esker, eta pasa Mil esker zuri, egunan.